Die Heere sal om ontferm oor Jacob, hy sal Israël weer sy volk maak en hulle weer in hulle eie land laat woon. Vreemdelinge sal by hulle aansluit en hulle vereenselwig met Jacob. Ander volke sal omvat en in sy land bring. Hulle sal Israëls eiendom word, slawe en slavinne in die land van die Heere. Israël zal die gevangen houden die hij gevangen weggevoerd is, en hij zal eerst oor die wat om onderdruk het die dag wanneer die Heere vir jou rust gee van jou leiding en jou verdrukking en van die slabewerk wat jy moest doen, zal jy hierdie spotlied oor die koning van Babel sing, die verdrukkerse einde het gekom, die leiding wat hij veroorzaakt het, is op een eind. Die Heere het die heerskapie van die goedeloosjes verbreek, die mag van die oorheersers. Die verdrukker het in sy gramskap volke getref met straf wat niet opgehou het nie, hy het in sy toer nasies vertrap hulle sonder medelije achtervolg. Die hele aarde het nou ris in vrede, sy inwoners juig en sing. Selfs die cypresse en die seders op die Libanon is blij oor wat met jou gebeur het, Babel. Hulle sê, vandat jy verslaan is, klim niemand na ons toe op om ons af te kap nie. Die dode reik daaronder kom in beroering omdat jy zoon toe kom. Die wat reeds daar is, wordt wakker gemaakt. Almal wat leiers op aarde was, allemaal wat konings van nasies was, moet van hulle troone af opstaan. Almal begin praat, hulle sê vir jou, jy is nou net so zwak soos ons, jy het soos ons geword. Jy het met jou hoogmoed, met die klank van jou harpmuziek en al in die dode rijk beland. Jy het tussen die maaiers, jy is oortrek van die worms. Jy wat die helder moorester was, het uit jou hemel geval. Jy wat de oorwinnaar van nasies was, is in die grond in verpletter. En dat jij, je wat gedink het, ik klim op hemel toe, ik ga mijn troon neerzet boek aan die hoogste sterren, ik ga mijn plekken neem op die berg waar die goede mekaar ontmoet, ver in die noorden, ik klim op tot boek aan die wolken, ik word soos die allerhoogste zelf. Maar is stort af in die dode rijk, af tot in zijn diepste deel. Die wat jou daar sien, sal jou aangaap, hulle sal jou bekyk en vro, is dit die man wat die aarde laat bewe het, wat koninkryke laat wankel het, die man wat die wereld onbewoon gemaakt het en die stede vernietig het, die man wat sy gevangenis niet vrygelaat het om terug te gaan huis toe nie. Al die konings van die nasies is met eer begraven, elkeen in zijn eigen graf. Maar je wordt niet begraven nie, jy word weggegooi soos een boomtak wat klaar vrot is. Je leidt onder die lijken van die wat doodgesteek is, jy is soos dooie as wat vertrouwd wordt. Ander word begraven en grafte in die rots, maar jij wordt niet begraven nie, want jij het jou eie land verwoes en jou eie mense laat doodmaak. Die naam van een skirk wordt niet in gedachtenis gehou nie, maak recht die plek om sy seens dood te maak oor die sondes van hulle voorgeslag, dat die seens nie die aarde in besit kan neem en die wereld vol stede bou nie. Ek sal hulle aanval, sê die Heere die Almachtige, ek sal maak dat die gedachtenis aan die koning van Babel verdwijnt, dat daar niks van hom oor is nie, nie een enkele afstammeling nie, sê die Heere. Ek maak sy land een blijplek vir uile, riet moeras. Ek vee Babel weg met de besem wat verwoes, sê die Heere die Almachtige. Die Heere die Almachtige het die eet afgeleg, soos ek my voorgeneem het, so sal dit wees, wat ek besluit het, sal gebeur. Ik zal de Assyriërs verpletter in mijn land, hulle op mijn bergen vertrap. Die juk wat op mijn volk gedruk het, zal weggevat worden. Die laas wat Assyria hulle laat dra het, sal verweider word. Dit is die besluit wat voor die hele aarde geneem is, mijn hand is klaar uitgesteek tegen al die nasies om hulle te oordeel. Die Heere die Almachtige het dit besluit, wie zal dit kan verijdel? Zijn hand is uitgesteek, wie zal die oordeel kan afweer? In die jaar van koning Olga's dood is hier die uitspraak gemaakt, Jelle Filisteine moet niet allemaal zo so blij wees dat die stok waarmee jelle geslaan is. Verbreek is niet, want in die plek van die een slang kom een giftiger een, en uit die saaier kom daar een vleende draak. Die armstes in Israël zal iets sê om te eet, sy behoeftiges sal veilig woon, maar jelle Filisteine sy nageslag laat ek van honger sterf, wat van jelle oor is, word dier die honger verteer. Huil, poorte, skree, stede, smelt weg, Filisteine land, daar kom rookwolke uit die noorde, die vijandse manskappe kom aan, allemaal in gelid. Wat zal een mens die boodskappers van die nasie antwoord? Die Heere het vir Sion tot stand laat kom, sy getuisterde volk van doorskuiling.